Славік не спаў всю ноч. Пасля доўгага роздуму вырашыў: пойдзе на завод. Ма можа здарыцца, што абыдзецца. Але калі маці раніцой пачала будзіць яго, сказаў, што ў яго выхадны. Доўга валяўся в ложку, Не хацелася нікога бачыць, нікому глядзець у вочы, здавалася глянуть на яго і все адразу здагадаюцца подняўся і адразу схапіўся з сястрой знарок на злость ёй абвясціў что чытаў яе дзённік сентыментальная лухта реакцыя іры была зусім і ну зусім нечаканая яна поглядела на брата зняважлівай на полны голас прымаці сказала что падонак ты что ты разумееш так я люблю яго але ж ён цябе дурніцу не любіць ну і няхай і няхай а я люблю люблю так як ты цынік няшчасны не палюбіш ніколі а і мне хораша і ты не чапай не лезь сваімі бруднымі лапамі Ёй было так хораша што слёзы паліліся ў яе з вачэй славіку стала сорамна дурань надумаў здзекавацца з каго і з чаго сам такі Ніколі ён яшчэ не прасіў сястры прабачэння, а тут збянтэжана попрасіў: Я не хацеў цябе пакрыўдзіць. Даруй. Гэта да слёз кранула Валенціну Андреевну. Прызнанне дачкі, трагедыі яе першае каханне, нечаканая чулась сына, як усё гэта адгукнулася ў мацярынскім сэрцы адначасна і болем і радасцю попракнула сябе мала займаецца дзецьмі прыкмеціўшы як за апошні час славік пасталеў пасур'ёзніў валентина андреевна радавалася і сачыла каб хто незнарок не абразіў яго напамінкам пра мінулае и ці яшчэ чым-небудзь, што магло б зрабіць душэўную траўму. Жадаючы замацаваць мір паміж дзецьмі, улагодзіць, яна дала кожнаму з іх прыемнае даручэнне. Я не веру, што бацька прывязе елку з лясніцтва. Ён тыдзень абяцае не можа выбрацца. Ды кажуць, леснікі і міліцыя затрымліваюць усіх елачных браканьераў. Славік, разбіся, а знайдзі добрую елку. Ну что это за такая быякавасць до нового года? Ну зрабіце прыемнае мне, калі не хочаце рабіць сабе. І расходишь у краму, купіш цацкі. Каб да вечара у нас стаяла елка, будуць гости. Славік узрадаваўся, што ёсць прычына пабадзяцца па горадзе, нечым заняться, абы забыцца на ўчарашняе. Каб можна было забыцца. А што ўласна кажучы здарылася, нічога. Яго ж не выгналі з завода. Ён можа працаваць? Не чорта з два. Як ён можа вярнуцца, Ка не пайшоў сёння. Ён хацеў прымусіць сябе на ўсё махнуць рукой з цынічнай абыякавасцю чалавека вольнага ад усіх умоўнасцей. Такім яму хацелася некалі быць, але цяпер гэта не атрымоўвалася. Адбылося нешта незразумелае для яго. Каб раней яму сказалі, што што здарыцца так, што яму будзе цяжка расстацца з брыгадай, <laughs> то ён, напэўна, засмяяўся б. А цяпер, калі ён так прыжыўся там, нават з ходасам, здаецца, паладзіў, набыў прафесію, полюбіў яе, крыўдна, шкада. І ён не саромеецца гэтых банальных пачуццяў. Застацца на заводзе, Але тады трэба ісці ў другі цех, зноў вучнем, зноў пачынаць усё спачатку, могуць нават паставіць разнарабочым, разгружаць вугаль ці вывозіць з цеха стружку разам з тымі дзяўчатамі, што толькі учора прыйшлі на завод з вёскі. Праўда, цяпер ён не думаў са знявагай пра гэтых дзяўчат, ні да когого, якую б чорную работу не рабіў чалавек, ён не ставіўся цяпер з вышыні сваёй выключнасці. Якая там да д'ябла выключнасць. Таксама знайшоўся звыш чалавек. Ён скептычна усміхаўся з ранейшых думак пра свае таленты, незвычайнасць са сваёй гульні, расчараванасць, незадаволенасць. Не, цяпер яму хочацца аднаго быть звычайным звычайным слесарам и сборшчыкам таким як костя як хітруны насмешнік варэнік як лопатін як тарас як нават ходас як усеяны разам і кожны паасобку з усім тым добрым што ў іх ёсць і з усімі чалавечымі слабасцямі иметь звычайнае шчасце. Машына кахань. Больш нічого не трэба, але пэўна ён горшы за ўсіх. Маша з ім не хоча нават сустрэцца і з брыгады яго выгналі. Славік спыніўся пасярод шырокай пустой плошчы. У далёкім канцы яе каля паркавай агароджы прадавалі елкі. Углыбіўшыся ў развагі, ён зусім быў забыўся, чаго ішоў сюды, убачыў елкі, успомніў і адчуў, што нішто яго не цікавіць. Ні елка, ні новы год. А можа пайсці да хлопцаў, і сумленно расказаць ім пра ўсё і з нінкай пагаварыць попрасіць даруй Ён адчуў раптам павагу да дзяўчыны, якая па начах равеў падушку, але нікому ні слова, але ж сорамна ганебна як скажаш даруй что не кахаю цябе ну не сапраўды такі пашляк і не мае права быць у такой брыгадзе каб можна было зайсці да машы і да гэтай жанчыны з добрымі сумнымі вачами чамусьці здалося что толькі яны не маглі б зразумець его. Вельмі захацелася зайсці да іх. Але я разумеў, што цяпер у яго тым больш не хопіць рашучасць. Што ты привезла ламачча нейкага, а не елак, закрычаў ён на маладую чырванашчокую жанчыну, якая ў кажуху у валёнках сядзела на грудцы крыжавін і смачна ела свежую булку. Думаеш, гарадскія дурні любую дрэнь праглынуць, Ці можа ім грошай няма куды дзяваць. А ты пазней паспаў, Мо б табе сама снягурачка прынесла елку. <laughs> Хораша усміхнулася яна елки як елки. Хто гэта будзе добры ельнік рубіць? У цябе елка два дні пастаяла ды на сметнік. А з добрай ялінкі, якое дрэва вырасце. Яе мудрая разважлівасць спакоі здаровы апетыт, Неяк дзіўна супакоілі славіка, нават развесялілі, настроілі па-святочнаму, Ён хутка выбраў елку, разлічыўся, жанчына зычліва параіла: Галінак захапі, подвяжаш будзе елачка, што лялечка. Славік нёс сваё свята, дарагое яшчэ з маленства і стараўся адагнаць прэч усе сумныя думкі пакінуць все турботы старому году Ох каб можна было ўвайсці ў новы год зусім новым без усяго мінулага Нехта ўчапіўся ззаду за елку поцягнуў нехта жартаваў я намерыўся патуж поднатужыцца поцягнуць на сябе а пасля рэзка адпусціць няхай грымнецца нейкі дурань Але ззаду пырскнуў и дзявочы смех. Славик хутка павярнуўся перад ім стаяла Маша. Трымала маленькую пушыстую елачку і всміхалася. Чырваная як жар, рукавічка гарэла паміж цёмнай зеленніны. І скрылася і не ем! Хлапчуковая шапка. З наступаючым славикк Ён так узрадаваўся, што забыўся нават павіншаваць яе ў адказ, стаяў, глядзеў і блазнавата усміхаўся. Потым яны ішлі побач, неслі елкі вялікую і рэдкую славікаву маленькую густую машыну, як у лесе. Славік сапраўды ішоў як у лесе, нікога вакол не бачыў, нічога не чуў, акрамя яе голасу гаварылі пра пустое дробязнае, але ён увесь час думаў, што хутка ёй трэба павярнуць, яна са смехам развітаецца і пойдзе. А ён зноў застанецца са сваімі пакутамі. Калі яшчэ здарыцца такі выпадак? Славік спыніўся, глыбока ўдыхнуў марознае паветра як бы рыхтуючыся нырнуць маша са смешынкай вачах глядзела на яго напэўна здагадваючыся пра што ён хоча сказаць ён сказаў амаль шэптам я люблю цябе маша я вельмі і змоўк спалохаўся што яна засмяецца яна не засмяялася наадварот зрабілася раптам вельмі сур'ёзнай. Ласкава дакранулася вогненнай рукавічкай да адварота яго паліто. Выкінь з галавы славік, Я выходжу замуж і ўздыхнула. Словы яе! Я удар молата того шматтоннага что ў механічным цеху неяк назіраючы за яго работай славик подумаў что было б каб под молот трапіў чалавек ён трапіў под молот яна выходзіць замуж за тараса але за яго але за яго безумоўна за каго ж яшчэ а ты дзіця славіка я старая мне 23 тарас цудоўны чалавек все цяпер усё няма маша няма брыгады нічога няма что ж рабіць кінуўшы елку як непатрэбную рэч славік доўга без мэты і без думак спусту пустой головой блукаў по горадзе. Спачатку не бачыў людзей, пасля іх узбуджаны і шчаслівыя твары пачалі раздражняць яго, што іх радуя, Новы год, елкі <laughs> смешна, куды пайсці? Дзе б схавацца, каб нічога не бачыць, не чуць звычайных банальных слоў. Каля пад'езда рэдакцыі стаяў бацькаў Масквіч. Славік як бы спатыкнуўся на яго. Доўга стаяў, разглядаў, як дзіва нейкаяе потым з'явілася думка Вось яно выйсце паехаць куды вочы глядзяць за горад у снежны прастор ляцець каб ветер свістаў з'ехаць на край свету няхай шукаюць Батька яшчэ вясной забараніў яму ездзіць на машыне і адабраў аматарскія правы. Але запасныя ключы славік усё яшчэ насіў сабой на ланцужку маленькой кішэні штаноў. Ён насіў іх з восьмого класа, калі навучыўся вадзіць машыну і дужа любіў пакруціць ключыкамі перад сябрамі, перад дзяўчатамі, все маўляў мы маем і ўсё умеем шыковіч старэйшы спахапіўся што няма машыны хвілін праз 20 у рэдакцыі ўзняўся вэрхал это ж нежыванае нахабство украсці машыну ад дзвярэй рэдакцыі сярод белага дня ды яшчэ под самы новы год жах За бурэннем званілі ў міліцыю з некалькіх тэлефонаў, в абласное, у гарадское кіраўніцтва, якога д'ябла вы там робіце, калі злодзеі дзейнічаюць вось так. Гонар міліцыі быў закрануты, і яна праявіла незвычайную аператыўнасць. По горадзе славик ехаў павольна ўсюды міліцыя асабліва пры выездзе правяраюць кожную машыну якая вяртаецца ў горад адбіраюць елкі ён праехаў кантрольны пункт кіруючыся ўсіх правілаў спакойны упэўнены с папяросай у зубах як добры знаёмы адсалютаваў міліцыянеру але як толькі вырваўся за горад то даў такі газ, што стрэлка спідометра хутка перапаўзла лічбу 100 і пачала канвульсіўна скакаць, падбіраючыся часам ажно да 120. Стары москвіч, здавалася, не датыкаўся сваімі аблыселымі шынамі слізкай дарогі. Славік ехаў пасярод шашы. У лоб сустрэчным машинам і спрактыкаваныя шафёры в апошні міг кідалі свае газы мазы ў бок узнімаючы снежны пыл матцюкаліся пагражалі ўслед вар'яту кулакамі шалёная хуткасць канчаткова п'яніла хлопца і чым далей тым горш подскаквала дрынчала машына кідаліся под яе голыя вербы і шумела ў галаве мільгалі дваіліся ў вачах у пасёлка хімічнага завода а Аўтаінспектор хацеў спыніць яго за перавышэнне хуткасці, славік праляцеў мімо, але пільны вартавы дарожнага парадку ўсё-такі паспеў запомніць нумар. Таму вельмі хутка міліцэйскае кіраўніцтва на радасць сабе дакладна ведала, у якім кірунку гоняць украдзеную машину на 200 километров по магистрали были подняты на ноги все отделения милиции кто затрымая небяспечного злодея километров за 30 от города славик убачыў наперадзе на дарозе сярод пустого поля мотоцикл двое в чорных кожухах стояли по посярод шаши ён зразумеў что чакаюць его и тут же на уявіў амаль дакладна, што адбылося там у горадзе. Гэта надало яму панурую весялосць. Ні аднаму яму пакутаваць, няхай самазадаволены стары конь паперажывае за сваю рухомую ўласнасць. У апошні час ён занадта вясёлы іду на таран закрычаў ён і наддаўшы газу памчаў на міліцыянераў натуральна што яны не вытрымлі адскочылі ў бок праз люстэрка славік убачыў як адзін выхапіў пісталлет страляюць <laughs> вось гэта здорово зусім як у кіно а хутка ён убачыў што міліцыянеры ускочылі на мотоцикл гоняцца і хлопца апанавала новае пачуццё азарт гоншчыка цікача ён засвістаў загалёкаў як той каўбой на кані а ну злавіце убачыўшы што мотоцикл адстае ён знарок прытармазіў газам даў ім пад'ехаць бліжэй зноў убачыў цераз люстэрка як той што сядзеў у калысцы дастаў пісталет тады зноў і рвануў уперад так што з-пад колу паляцеў ледзяны пыл меліцыянераў чакалі дома жонкі дзеці навагоднія сталы яны адсталі упэўненыя што наперадзе ёсць другія по километров праз 15-20 уцекача чакала другая засада больш хітрая і моцная насустрач ішоў газ 69 славик спачатку нічога не подумаў ці мало было сустрэчных машин да раптам метров за 200 газик нібы занесло ён стаў пасярод дорогиим Ах! Славик завыў як дзікум. Вы так? А мне як? Мне як! Але волі хапіла не перакінуць нагі з педалі газу на педаль тормоза. Упяўся да болю ў баранку, заплюшчыў вочы, не вытрымалі нервы ў міліцыянера, які сядзеў за рулём і рвануў машыну да кювета. І славік праскочыў і гэтую засаду, глянуў люстэрка, убачыў, як газік вылазіць са снегу, паварочваецца і амаль радасна галёкнуў: « А што, укусілі! начальнік раённай міліцыі чалавек добры і спакойны заключыў п'яны не гані пятро нікуды не дзенецца то яшчэ разаб'ецца дурань начальнік шкадаваў п'яных нават зладзеяў але пятра заела нейкі шчанюк так напалохаў вагнаў сорам і ён націснуў на газ у Славік раптам адчуў, што масквіч як бы знясіліўся. Не, стрэлка по-ранейшаму дрыжала направо ад сотні, але ўсё-таки нешта не так. А тут яшчэ ён выскочыў да рэчкі круты круты спуска на тым беразе, яшчэ вышэйшая гора і славіка раптам апанаваў страх здалося што машына набыўшы інерцыю не здолее праскочыць вузкі мост што ў яго не хопіць сілы ўтрымаць рулі ён зляціць у рэчку праломіць лёд не паспеў ён падумаць пра гэта як нага сама рэфлекторна пераскочыла на тормоз і ў той жа міг славік адчуў што машына нібы раз'юшаны звер выйшла с-пад яго улады рванула ўлева ён крутнуў рулю права тады машына с шалёнай хуткасцю закруцілася на месцы адарвалася ад зямлі і па спіралі ўзнялася ў паветра один віток другі трэці пры кожным відку стрым галоў ляцелі падстрыжанымі вершалінамі ўніз старыя вербы